Arratxaldeon, Euskal Herrateak eta Antxeta Herrateko entzule guztioi. Hortzeguna da, Otsailaren hogeita irua eta Nafarroko azteko albisten errepasoa eginen dugu urrengo ordubetean Antxetatik Nafarrora saio berri honetan. Azken asteko albisteak errepasatzeaz gain datozen egunotan eskualdean izanen ditugun kultur hitzorduak ere zerrendatuko ditugu eta azkenik betiko moduan inguruko kirolarien lorpenak aipatuko ditugu baita ere. Hori guztia kontuan izanik beraz eman diezaiogun hasiera. Gaurko saioari errepasoarekin hasiko gara beraz telekomunikazio enpresa handien alternativa sozialagoa Irunen bertan dago. Irunen sortu berria ekonomia sozial eraldatzailean oinarritutako Bikonet kooperatibak enpresa handiek eskaintzen dituzten zerbitzu berberak eskaintzen ditu eta Ipar Euskal Herrian telefonia mugikorrerako zerbitzu ere ematen du. Telekomunikazio kooperatiba berri bat sortu dute irunen bikonet telekomunikazioak, sare eta telefonia mugikorra, zentralita virtualak eta internet zerbitzuak eskaintzen ditu bertzeak bertzen. Maider Likona Bikonet kooperatibako kidearekin hitz egin dugu. Aipatu digunez, ekonomia sozial eraldatzailean oinarritutako egitasmonek enpresa handiek eskaintzen dituzen zerbitzu berberak eskaintzen ditu. Proiektu alternatiboetan nazionala da izan ere telefonia mugikorreko zerbitzuak ipar Euskal Herrian ere eskaintzen dituzte. Bikonet telekomunikazioa kooperatibarekin harremanetan jartzeko irubebikoitz.bikonet.net webunean sartzea bertzerik ez duzue egin behar. Entzongo dugu Maider Likona Bikonet kooperatibako kideak errandakoa. Beraz, irunen telekomunikazio kooperatiba berri bat sortu dute Bikonet. Telekomunikazioak sare kudeak eta telefonia mugikorra, zentralita virtualak eta internet zerbitzuak eskaintzen ditu besteak beste. Honetaz hitz egiteko Maider Likona Bikonet kooperatiboako kidea dugu. Keixo, Maider zer moduz? Kaixo, zer moduz? Bueno, e, telekomunikazio kooperatiba bat aipatzen dugunean iruditzen zaigu, bueno, urruneko zerbait hmm. edo behar bada enpresa oso oso handiek egiten duten zer, hmm. zerbait dela, baina eh errealitate bat da, hau da, e, aukera badaude gaur egun, e, eh, bon, ba, bueno, zuek bezalako proiektu bat aurrera ateratzeko, ez da? Hori da, hori da. E, gure ideia, e, hori da, jendeak telekomunikazioi buruz daukan ideia, beti izaten da, hori, enpresa, arrotzak, gainera, e, trata, trato aldetik edo oso, oso desagradable izaten direnak, ez da, eta beti handiak eta kaso egiten ez digutena, ah, mehendari galdetzen diozuran hori da normalean petxatzen duena. Orduan guk, ba, pizkat, e, horren aurka bai, horregatik esaten dugu hori gara pertsonen operadorea. Bai, horregatik bai, telekomunikazioak eta pertsonak, eh? ustartu daitezkelako. Mm mm-hmm aurkezpenean edo sarreran mm-hmm. aipatu ditut eh, zerbitzu batzuk. E, bueno, e, pixka bat aldi guzu zehaztu, zer den eskaintzen duzutena, aipatu dugu, bueno, zareko e, kudeak eta telefonu imobikurra, pixka, zer da zehazki eskaintzen duzuena? Bai, bueno, ba, gula emengo lankideak gara oso frikiak eta teknikaria gara. Eta zareak asko gustatzen zaizki orduan, E, alde batetik eskaintzen ditugu beste telekomunikazio enpresek eskaintzen duten zerbitzuak, bai, ba, telefonia hasta eta mugikorrak, bai, baina pizkat buelta bat gehiago eman aldi, orduan, e, adibidez, ba, bai, mugikorra bat, linea mugikorra bai, baina baita ba, pizkat hori software librea edo segurtasunaren ardura daukan jendeari baita e, aholkularitza zerbitzu hori eskainan diogu, e, bai, bai, bai, lezakezu tresna hau edo badago talde hau oniburuz egiten dutena, bai, pizkat hortan. Gero baita e, interneta ba berdin asuntz bidez aldenean, bai, baina baita nahi dugu interneten eman, ba, oraindik e, internet benetazko internet ez daukaten tokietara. Hori noski, ez da erresa, lan saia da eta bai, baina bueno, badakigu baina pizkanaka gure pausoak ematen goaz, esara izan behar kriston enpresa, ba, adibidez zure osoa edo zure herria zuntza botalizateko eta zerbitzu duin bat eman alizateko. Telefonia mugikorra ipatzen dugunean, mm. Hau da, ba, gaur egun, guztio buruan eh, ditugun enpresa e, multinazional eta enpresa mm -hmm. telefonia enpresa ezagun horiek eskaintzen duten eh, zerbitzua, e, zuek baitare aldu zute eskaini, hau da, nik mm -hmm. X konpainiarekin baldin badut e, momentu horretan nire e, mugikor, mugikorran, mm -hmm. telefonia mugikorra edo mugikor zerbitzua, zuekin e, bueno, ba, e, zerbitzu berdina e, izan dezaket. Bai, hori da, oza, gurekin kontratatuko zenuke e, zerbitzu, antzeko zerbitzua txartela emango genizuke eta kontua da ba hori gu pa ba, pizkat e, pertsoneken ara ara ai, barkatu eh <laughs> egin naiz bai guri pertsonak asola di ordun igande batean bat deitzen diguzu eta esaten diguzu mugikorra galdu zen nula larun batean sesagardotegira jun sina eta ez dakizu non bukatuen ez berokia es kar bueno dena oie benetan gost igande emango dizugu txartel bat astelenean lehen orduan eh deitzen badizute azalpen guzti hauek eman beharrez izatekoa bai. holako gauzak pizkat da guri guri beretan e, eh, garrantzia ematen dioguna, bai, ze hori, ez da internet, ba, jo, e, gaur egun mundu guztia dauka internet, edo mundu guztia dauka mugikor bat, baina deituetan eta norbait atenditzen dizure eta mar minututan zure arazo lertzen duena hori uste dugu, hor, kriston zuloa zeola. Ba, e, gabe, eh, horrelako zerbitzuak, bueno, ba, benetan, e, azken finean, e, e, eskertzen dira, eta gainera horrelako zerbitzua, hain pertsonalak, hain <laughs> gertukoak, ba, multinazional handi hauek ez, mm-hmm. ez dituzte inolaz ere, eskaintzen. Aipatzen ari gara, bueno, ba, bai sare sozi, sare, sareak, <laughs> internet sareak, e, telefonia virtual, zentralita virtualak, mm-hmm. Oiek, eh, zentralita virtuala ikusi dugu zuen mm-hmm. egunean, eskaintza hori, hori zehazki zer da? Ba, hori gehien bat da enpresantzako zerbitzu bat, ez da, normalean jendea ez du zenbaki finkoa erabiltzen, ja, zenbaki finkoak erabiltzen dituzu, bueno, edo guen zuren gurasoak edo, baina normalean, bai enpresa batek bai, bai interesa dauka, zer, ze, badibidez, ni nahi lan egon, goizeko sortzitatik zeietara, beraz, zeietatik aurrera telefonoa ez duten entzun nahi, zezkez nago lanean. Bai, orduan, e, eh, olako gauza behar diren, adibidez, lau pertsona gaude dauden lanean, eta azke beste beti hartzen du telefona, berdina ze beti eh, dio bere maian, jo ba behintzat olako, oza, dira beste erabilpen batzuk, igual, eh, pertsonak ez ditugurak behar, baina enpresa txiki bat, hori, laupa bost langile baldin badituz, o, eh, eta hori, bete ditzen diote berdinari, pues azkeran pertsonari bakarrik telefon hartzen du. Hmm. Beste modu batean, pues antezu, bueno, pues orduan joan daiteke, eta ba, dei bakoitza pertsona bat entzun. Eta ez beti bez beste ai, ta, ta, ta, telefon <laughs> hartzen gajua, ez da. Ba. Olako, pizkatolako gauzak edo igual, deitu behar diozu bezero bati, baina ez duzu nahi zure mugikorra zenbaki auki. Porque gero dituko zaitu igandean, eta zu igandean ez Orduan, eta esakezu telefono mugikorretik, baina geratzen da zentralitaren zenbakia. Orduan, dezala horra eta... Mm. Eta baita ere, bueno, e, horretaz gain, bueno, ja zerbitzuak aipatzen ari garela, gero esango dugu, bueno, zein den egokeena guztia lasai e, ikusteko, bai, eh, bai, hain zuzen ere, bikonet.net guagunean eh, sartzea. E, ikusten dugu baita ere, e, antolatzen e, edo proposatzen dituzutela baita ere aukera badagoela, horrelako, bueno, ba, ekitaldi, <laughs> ekitaldien inguruan, ba azpiegitura bat eskaintzeko <laughs> Hori da. Eta zehazki ze motatako e, e, bueno, ekitaldiak bai. izan daitezke eta zer... E, bai, bueno, pues, e, hori da, pertsonalkin nire gehien gustatzen zaidan atala, natala, eh? ekitaldia joatea eta muntatxapia gustatzen zait. Eta, bueno, zer gertatzen dira, basen nabok ekitaldiak. Bueno, adibidez, e, deitu segutero dela gutxi, e, egin behar dutela e, joku online honetareko kampeonato bat egin behar dutela, bai, txapelketa. Eta noizki elkartu behar dituzu egun pertsona, eta behar duzu wifia egun pertsona horiek batera, toki berean, jola gastu alizateko, Eta adibidez, ba, hortarako ba, gu e, azpiegitura jartzen dugu, ba, hori, un pertsona horiek batera heltzeko, batera wifira konektatzeko eta dena ongi joateko. E, baita jaba, eta adibidez, bueno, pues, e, igual kontzertutan, eto adibidez, e, kontzertu bat adibidez, arrera gaur egun, beti e, kobrat ja mugikorretik, eta begiatzen da interneten, ez da? Ja, baina ni kontzertu ondartzen eman baldin badut, nola egingo dut ni eta mugikorra faiatzen badit, zemen gaude laureun pertsona, eta mugikorra koren estaldura ez doa, barrun, olako gauzetarako, pues, daukagu materiala, daukagu esperientza pilo bat, por supuesto, eta gainera, non asko gustatzen zaigun, bai, badakigu zer den ekitaldi bat atera behar dela, eta arazo baten aurrean egon behar dela hor soluzioa ematen. Bueno, ba, Maider, eh, esango eh, dugu eta goratuko dugu, ba, eh, Pikonet eh, kooperatiban eskaintzen dituzuten zerbitzu guztiak. <laughs> bueno, modu lasoi batean banan-banan e, bueno, ba, e, irakurtzeko eta interesa edukiz gero bikonet.net webunea sartzea mm. besterik ez dago, zuekin harremanetan jartzea hori izango zen biderik egokiena. Ez. Egokiena, ez gara pertsonen operadore, así que mesedes, gurekin, pertsonekin itxegir, egun soilik makinara. <laughs> Oso ongi gainera, esango dugu baita ere, telefono zemaki batean badagola, mm. Eh, bide elektroniko bat, ba, modu ezberdinak zuekin mm-hmm. harremanetan jartzeko, keskata e, galdera guztiak e, mm. erantzuteko. Maider, ba, guzti horrekin gelditzen gara, mi esker, eh, benetan bakurean mm. izateagatik. Zuei, mi esker gonbidatxagatik, agur! Euskal Herriko Ekonomia Sozial Eraldatzailearen irugarren mugazgaindiko topaketa bihar izanen da Elizondon. 2008an endaian eta 2008 batean Elizondon egin ziren topaketei segira emanez, Euskal Herriko Ekonomia Sozial Eraldatzailearen irugarren mugazgaindiko topaketa ginen dute bihar arizkunenean. Mugazgaindiko Ekonomia Sozial Eraldatzaile bat saretzeko ekintza plan partekatu eraikitzea da ekimenaren asmoa eta ipar zein ego Euskal Herriko kooperatibek parte hartuko dute. Egun egun osoko egitarau antolatu duten, goizeko bederatzi terdietan arrera eginen dute eta marretan hasiko da jardunaldia sarrerarekin. Amar terdietan adibide batzuen aurkezpen eginen dute ordu betez eta amaika terdietan atxeden alde izanen da. Amabietan berriz, interkooperazioari buruzko talerrak izanen dituzte, zein kooperazio xedeak ikusten ditugu geroari begira, galdera ardatz hartuta. Eguerdeko ordu bietan, jardunaldiaren laburpena eta ondorioak maigaineratuko dituzte eta bukatzeko bazkaria izanen dute. Ekimena euskaraz eta frantsesez eginen da eta itzulpena izanen dela argitu dute. Olatu kop, Antik Pais Bask, Anderenaia, hemen Elkarte eta Telier Lanberri kooperatibe kantolatu dute topaketa, Pirineuko Estrategiaren Europa Arfuntxak eta Baztango Udalak lagunduta. Elizondoko lanbide eskolako ikasleek lau bizikleta bidale dituzte Cabo Verdeko emakumendako. Afrikako emakumeek arrain freskoak portutik herrira errazago eramateko baliatuko dituzte. 2008-2008 ikasturtean Elizondoko lanbide eskolak KBM Kabo Berdeko emakumeak proiektua landu du. Hainbat hilabetetan ikasleta irakasleak talde lanean aritu dira finkatutako helburuak lortzeko. Lehenengo mailako OM elementu metalikoen fabrikazioko eta OM bulegoko informatikako ikasleek parte hartu dute proiektuan. Ayuda Contenedores GKEarekin elkarlarean hainbat tresna bidali zituzten Afrikako lanbide eskola batera eta orain hango emakumeak laguntzeko ideia martxan paratute. Azaldu dutenez, bertako arrantzaleak txalupetan postur, portura hurbiltzean eguneko arrantza buruzare antzeko batzuetan ezartzen dute. Emakumeek zareak buru gainean jarri eta zenbait kilometro egin izaten dituzte herrira eguneko arrainak eramateko izugarrizko esfortzua eginez. Emakume hauei egunerokoa nolabait errazteko garraioa duintasunez egiteko zerbait pentsatu beharra zegoela argitu duten. Ikasleek elkarlanean bizikleta batzuk diseinatu eta ireiki dituzte egibeleko parrilan ozkailu kutsan arrainak eraman alizateko. Otsailaren amazazpian erabat ornitutako lau bizikleta eraman zituzten ikastetxetik eta e, bertan abiatu ziren kontenedore batean e, kabo berdera. Honekin, KBM proiektuari bukaera eman diote eta erran dutenez esperientzia arras aberasgarria izan da eta hainbat aspektu lantzeko aukera eman diete. gmail.com. garra mordiko leizeak izan dira nafarroko bigarren lekurik bisitatuenak. Joan den urtean, egon dagoita malau mila bortze bederatzi bisitari izan zituzten zugarramordiko leizeetan. Mikel Irujo, nafarroko gobernuko garapen ekonomikoko eta enpresarialeko kontxelareak eta maitena eskutari turismoko, merkataritzako eta kontsumoko zuzendari nagusiak azaldu dituzten nafarroko turismo behatokiak iaz sektore osoak izandako portaerari buruz bildutako datuak. Datu horien arabera, monitore mobilizatutako baliabide turistiko nagusietako bizitari kopururik handiena, herriberriko errege erreginen jauregia hartu zuten, berreunda goita 6 mila zazpireunda goita mabi lagun guztira. 2008 batean baino euneko goita marko mazortzi gehiago. Zugarra mordiko lehizeek berriz, eunda goita amalau mila bortzeunda bederatzi bizitari hartu zituzten euneko bat koma lau gehiago. Bertizko parke naturalak, irurogeita zortzi mila zazpirondogeita mar bisitari hartu zituen iaz, 2008 batean baino uneko lauko mazazpi gutxiago. Zugarra mordiko sorginen museoak berriz, berrogeita bortz mila eunda berrogeita bortz bisitari izan zituen euneko lau gehiago. Bertizko turismo bulegoan, hogeita amasei mila seireunda meretzi izan zireniaz, iaz, 2008 batean baino euneko amabortz koma zazpi gehiago. Izokina arrantzatzea debekatuko dute denboraldi honetan, beroak eta lehorteak eraginda biziduen egoera kritikoa dela eta espezia berreskuratzen saiatzeko geldialdi biologikoa egitea erabaki du Nafarroko gobernuak. Denboraldi honetan ezin izanen da izokinik arrantzatu bidasoan, hori da Nafarroko gobernuko Itziar Gomez, landa garapeneko eta ingurumeneko kontxellariak onartutako foru aginduak, 2008 irurako arrantzarako debekualdien xedapen orokorrak onartzen duena. Berrikuntza gisa 2008a honetan izokinaren geldialdi biologiko bat eginen da, hau da, arrantzatzea debekatuko da, Espezie hau berreskuratze aldera zeren ganik sozietate publikoaren azken txostena kontuan hartuta, bere goera kritikoa da duela iru amarkadatik, baina okerrera gindu 2008a mezortzeteik temperaturen igueragatik eta lehorteagatik. Espezie hau berreskuratzekotan geldialdi biologikoaz eta piztifaktoriako arrainkumen ekoizpeneko oiko lanez, ibai eta erreken iragazkortze lan ezala nola izokina kudeatzeko planak barne hartzen dituen gainerako neurriez zaratago, ingurumen departamentua lanean ari da lantalde bat sortzeko live kantauri bai proiektuaren esparruan, Nafarroko naez gipuzkoako alanola iparraldeko aktore implikatuekin baterako lanean irtenbideak proposatze aldera. Eta Live Kantauri bai proiektu hasiberriak espezia honen habitata hobetzeko bulkada bat aurreikusten du bereziki oztopoak ezabatuz eta ibaiak iragazkortuz. Baita aprobetxamendu hidroelektrikoen impactuak murriztu eta aurre ikusten diren herriberako baso eraketen hobekuntzagatik ere. 2023 ko arrantza debekuen xedapen orokorreko foru agindu hau Nafarroko ingurumen kontxellutik pasatzen joan den urtarrilaren hogeita bortzean eta aldeko txostena jaso zuen. Eta albisten errepasoarekin bukatzeko, ba, baztan bidasoko gazte topagune antolatu duer naik martxoaren emezortzian dona marian. Landare moren etorkizunerako herri alternativa orain burupean, baztan bidasoko gazten eguna ospatuko dute, martxoaren emezortzian donamarian, amargarren urte hurrena ospatzen duera ernai gazte erakundeak antolatuta. Goizean hasita pilota partida, maien gurua, bazkari herrikoia, gazte topaguneren bertsa aurkezpena tailerrak, tombola kilometro zero, batukada eta kontzertuak izanen dituzte. Xabaltxeta burutik taldeen emanaldien ondotik, gabezin erromeria taldeak, joko du. Bazkarirako txartelak amabortz eurotan salgai daude, donamarian Mariak ostatuan, Xarmant ostatuan Donesteben, Txokoto ostatuan Elizondon, Arranon, Lesakan eta Katakun beran. Ernaiko kide aderazi dutenez eskualdeko gazteok elkarrekin hausnartu, ikasi eta ederki pasatzeko topaguna izanen da. Landa ere etorkizunerako herri alternativa, Behar dugulako. Asko gure askartasun kulturari tarte eginen diogu orain loreak belaunetan dokumentala proiektatuko dute bihar iruritan. Iruritako zinema zikloaren barrenean loreak belaunetan dokumentala proiektatuko dute bihar, arratsaldeko zazpietan, gizarte bilgunean, baztango kultura zerbitzuak antoratu du itzordua, eta emanaldiaren ondotik solasaldia izanen da. Sinopsia hause izanen da, zer izan nahi duzu handitan, zarra da galdera erantzunak aldatu zian dira garazgarai. Handitan, artista izan nahi ote zuten dokumental honetako zazpi protagonista gazteek, handiagotan ere kultura egiten eta interpretatzen ikusten aldute euren burua, beren amentsak ekinak eta ezinak aletuz gure kultur munduaren nolakoaren eskema zirriborratu dute zazpien artean baita etorkizuneko erronkena ere. Biarrere, baino arron izen eginen den kontzertu lirikoan parte hartuko du mendi abesbatzak. Zarzuela, errepertorio izanen da nagusi, Federico Moreno Torroba maixua oroitzeko balio izanen duen emanaldi honetan. Otsailaren hogeita lauean, hau da bihar, arratsaldeko zazpiterdietan arronizko elizan kontzertu berezi emanen dute. Bertan, zarzuela errepertorio izanen da nagusi eta genero honetan kompositore garrantzitsuenetarikoa izan zen Federico Moreno Torroban maixua oroitzeko balio izanen du, eta mendia batzak ere parte hartuko du. Programari dagokionez, aipatu konpositorearen lanak izanen direla nagusi eta horietako zenbait musikazaletuen artean benetan ezagunak direla emanaldea borobiltzeko gainera bertze maisuen obrak ere tartekatuko dituzte nola Pablo Sorozabalen goizeko eguzki argia kungigarria edotan salada madrileña, alaia. Kontzertu arronezko udalak, trujal mendiak, lizarraldeko turismo patzuergoak eta nafarroko gobernuak antolatu dute. Euskitz zuen danien Euskitxe ez zelan doien Kristelaren artetik Zeme hori sortu da Amaren zabeletik Aine txalde pobrien Jaiso dagitxakue Lasto txue almuedan Ogetzat bezabrie Arau mie biliozik bihurtzaren ganien eta mabelamiko maite zaren aurrien biliozik egon arren zuet zara paurie zeruen josite dau zeure zako tragien Enzuten da sarata Estator bat josefik Estator beba kerik Beintzat kale hortatik Zizk hordani handele Ez da herri ez tixe Tankiek da tozela Hau da larri Zer da bizaldagoek Hor bertan ataditxen festa latien Aten bentanak danak Barrutik da zarratzen Itxonak injerka Zartu ez da esezen Donze ja ez bilurtu tortzu gizanik Palestinan gaur egun Inopesteko ni Etxiek botazteko Eman egin jue Ze ordu da baume Ez niaren ordue Makinan de bategaz Albo txuen tankiei Ez da gaxa botaten Bum, ez osko etxie Arrantzak aztue Muka mm, idixe dardaraka Ai barruko jantie Jauzi da teatue Ta hauzi da hormie Arripien amadau Bularpien umie Segundu zutan hilda Ango jende guztixe Ijez bete da laster Ezkombruen azpitxe azpitxe bizkunde uzdino hil zailen buruak mo bizkunde uzdino hil zailen buruak Alan hil zanumia, alan txerjangoikua, Ume bat hiltzen bada, hiltzen da jangoikua, no bizkunde us baina, hile dau jangoikua. Ume bat iltzen bada, hiltzen da jangoikua. Azkenik, eh, kirolari tarte ere eginen diogu, seireun kiloko txapela ere jantzi dute beti gazteko gizonezkoek Euskal Herriko sokatira txapelketan. Aintzinetik, seireun da larogei eta seireun da berrogei kiloko kategorian egintzuten bezala Euskal Herriko goma gaineko sokatira txapelketan, seireun kiloko txapela jantzea lortu zuten beti gazteko gizonezkoek pasaden larumatean berangon tiraldi guztiak irabazi zituzten esakarrek eta gaztedi eta goierri bizkaitarrek osatu zuten podiuma. Laugarren postu ez peletako inapurrak taldeak eskuratu zuen, bosgarren badinok eta seigarrena amaiurrek. Beti gazeko zortzikote txapeldunean Carmelo Michelena, Ander Michelena, Jose Angel Michelena, Oskar Teietxea, Beñardo Jantzi, Beñato Ordoki, Inigo Altzugarai eta Gerardo Teietxea ziren tiran, Paskual Taberna entrenatzaile eta Julen Palenzuela botillero zutela. Gizonezkoen seireun kiloko finalaz gain, emakumeen bortzeun kiloko bigarren jardunaldeare jokatu zuten larun batean berangon, eta honetan ere beti gazte galendu zen, Ibarra, Gaztedi, Badaio, Zamaiur, Abadino eta Txentrearen aintzinetik. Beraz, otxailaren hogeita bortzean laukitzen jokatuko den finaletik kanpo gelditu da Txantrea eta bertze sei taldeak lehiatuko dira. Gizonezkoen bortzeun da irurogei kiloko txapelketa ere jokatuko dute larun batean laukitzen. Ainoa Etxegarai Beratarra eta Unai Jantzian iztarra nagusitu dira Euskal Herriko Koskor Biltze Txapelketetan. Emakumezkoen eta gizonezkoen Euskal Herriko Koskor Biltze Txapelketak jokatu zituzten mungian. Ainoa Etxegarai Beratarrak emakumezkoen txapela etxeratu zuen eta Unai Jantzian iztarrak gizonezkoena. Asier Gamio Berroetarra berriz, bosgarren postuan gelditu zen. Ainoa etxegarai beratarrak zazpi minutu eta zazpi segundutan bukatu zituen lanak eta maika segundoko aldea aterazion bigarren gelditu zen Ainoa iraizozi. Joan urtean etxegaraik nafarko txapela jantzi zuen eta iraizoz txapeldu orde gelditu zen. Unai jantzian izarrak berriz, 6 minutu azpitik osatu zuen lana, bortz minutu eta berrogeita tamar segundotan. Bigarren sailkatuak berriz, 6 minutu eta berrogei segundo behar izan zituen lanak bukatzeko. Asier gamo, gamion berroetarra berriz, laugarren egin zuenaren gatik, iru segundora, gelditu zen. Zabaleta eta Etxekolonea dos pilota elkartaren eskuzbinakakoaren final erdietan izanen dira. Inauteri bete-betean Tolosako Beotibar pilotalekoan jokatu zituzten dos pilota elkartaren eskuzbinakako pilota txapelketaren final ordenetako partidak. Lehenbizikoan Ruiz de Infantek eta Orbegozok 22 eta 16 irabazi zieten Aldaregi eta Mendibururi eta bigarrenean Etxekolonea Zubietarrak eta Mujikak 22 eta 21 irabazi zieten Iturriaga Leitzarrari eta Galean hori. Gisa honetara erabakiak helditu dira larun bat honetan Arratsaleko 6etan hasita Azpetian eta igandean goizeko 11 terdietan hasita Iruñeko Labriten jokatuko dituzten finalerdietako gurutzaketak. Larun batean Azpetian promozio mailan Galeano eta Arrastiai barraolaren ordez arituko den Aramburu eta Insaustrien kontrarituko dira eta lehen mailako lehen finalerdian Goiuri Zabaleta Leitzarra eta Girre Ruiz Infante eta Orbegozoren kontra. Igandeko labirriteko jaialdeko lehen partidan berriz, txapelketa azkampo iturriaga eta galeano aldaregi eta mendibururen kontrarituko dira eta lehen mailako bigarren finalerdian Barrokal eta Ruiz de la Ramendi etxe kolonea zuetarraren eta mujikaren kontra. errekako pilota txapelketako txapelak ere asteburuan erabaki zituzten, larun batean lesakako eta donestebeko frontoietan jokatu zituzten donestebeko errekalkarteak, antolatutako malerrekako geita batgarren pilota txapelketako finalak. Zortzi txapeletako batzuk eskualdean gelditu ziren gainera elite mailako finalean adibidez, errekako bainatapezatxeak oizuetarrak txapela lortu zuen mundarroko lizeagarekin. Kategoria txikienetako partidak lesakan jokatu zituzten eta bertako emaitzak hauesek izan ziren. Neskain infantiletan, bertizetaran buru 17, lopez eta sotilek 18, mutil benjaminetan Goñeta zubieta kamar ripa eta mauleonek 18, mutil kimuetan teietxe eta igua harri eta eta txegaraiek amabi, eta mutil infantiletan landa munduate lau, etxaniz eta arsuagak eta nagusienak badonezeben aritu ziren eta bertako emaitzak hauek izan ziren mutil kadetetan Ramirez eta Meabek hogeita bi, Salaberria eta Salaberriak lau, mutil juveniletan Sarasibar eta Santestebaneko hogeita bi, Sanchezek eta Gestak amalau, mutil seniorretan Lakabe eta Peñalberreko 20 Aristegik eta Erlek hogeita bi, eta azkenik mutil elite mailan meinatapezetxea eta Lizeagak hogeita bi, ugaitz eta iruritak amalau. Utergak eta Agirre Zabalak irabazi dute Iruñeko aldezarreko bederatzigarren erremonte txapelketako lehen partida. Debutatu berrien arteko leian, Xubani Turregitur iruritarrak eta Baztanek, hogeita marreta hogei irabazizieten, Jon Sagaseta iruritarreri eta Markele H. Donezze Iruñeko aldezarreko bederatzigarren erremonte txapelketako lehen partida jokatu zuten pasaden hortziralean Iruñeko labrit pilotalekuan eta xanti uterga donezze barrak eta gerrezabalak hogeita mairu eta hogeita ma bortzira bazizieten zeberio bigarrena eta joni markagalua irauli ondotik. Izan ere hogeita iru eta mala ugaltzen ari ziren uterga eta gerrezabala baina donezzebeko aurrelariak aginte hartu eta markagalua iraultzea lortu zuet lortu zuten urdinek hogeita mairu eta hogeita amabortz irabazteko. Txapelketa nagusiko partidaren aintzinetik erremonte taldean debutatu berri duten erremonteistak azten arteko partida jokatu zen. Xubani turreg iruritarrak eta tarrabiako asier baztanek hogeita marre eta hogei irabazizieten jon sagaseta iruritarrari eta markel lehatxe donezte barrari. Iruñeko aldezarreko bederatzigarren txapelketako bigarren jardun aldea otxalearen hogeita lauean, hau da bihar, erratxaleko zazpietan, labriten hasiko den jaialdean jokatuko dute, eta matxin irugarren eta Imar Saldias Oizarrak, Aimar Jabalera Donezte eta Barrikarten kontra. Egonen dira. Iparraldeko pasaka txapelketaren finalerako sailkatu dira laxoalkarteko maia eta irigoien. Iparraldeko pasaka txapelketan bigarren mailako finalerdietako bat jokatu zuten pasaden igandean sarako pleka, trinketean. Laxoalkarteko Juamari maia lizundo harrak eta Manu irigoien erratzu harrak amairu eta marri irabazizieten iriburukoa inara taldeko Franco Monto eta Jamiel Jamichel urrutiri eta horren bertzez finalerako sailkatu da laxoalkarteko bikotea. Asteburu honetan jokatuko baitute finala. Eta bukatzeko lesakako laugarren mendilasterketa martxoaren amabian eginen dute, amalau kilometro luze eta bederatzireun metroko desnibela duen oiko ibilbidea prestatu du aurten ere betigaztek frainera eta unanura, igoz. Beti gazel karteko, beti gazel antolatutako lesakako mendil asterketaren laugarren edizioa martxoaren amabian eginen dute. Igandean goizeko amarretan abiatuko da, malau kilometro luze eta bederatzireun metroko desnibela duen lasterketa nagusia plazatik eta frain eta unanue igo beharko dituzte berriz ere plazan elmugaratu baino lehen. Nafarroko mendi federazioko rankinerako proba puntua garria izanen da. Amasei urtetik gotiko korrikalaria zuzendutako lasterketa da urten ere ez baita gaztetrail lasterketarik eginen. Hala ere, amasei urtetik betikoek ere izanen dute parte hartzeko aukerarik, gurasuen edo tutoreren baimen aurkeztuta. Izen amateko epea martxoaren sortzian bukatuko da irubibikoitz.rkrosa.eus webgunean. Izena eman dutenek, dortxalak lasterketa bezperako larun batean hartzeko modua izanen dute, arratsaldeko lauterdietatik zazpit erdietara, eta probaren egunean, goizeko sortzietatik bederatzi terdietara, lesakako udaletxeko arkupetan. Sei ornidura gune izanen dira ibilbidean, elmugakoa barne. Joan den urteko irugarren edizioan, eunda berrogeita masei kirolarek parte hartu zuten, eta kopuru hori gainditzea espero du aurten beti gaztek. Errekorrei dagokionez, ondarribiko Josea Munarrizak egin zuen gizonezkoena 2008ko lehen edizioan, eta zarauzko nerea amilibiak iazko irugarren edizioan emakumeena. Txamen. Ba, hause izan da guztia gaurko zinez osinagak eh, abeslariaren bertze kantu batekin utziko zaituztet orain. Ongi izan! mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana.